Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. Real da e Playboy. E o dada boladão. Delirou, sacudiu o grave do paredão. Pode aumentar o retorno que é o playboy e o boladão. Fazendo som diferente pras novinhas do bundão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, não perde a concentração. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, não perde a concentração que a menina faz, olha o que a menina faz. A menina bate bundão no chão, a menina bate bundão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate bundão no chão, a menina bate bundão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate bundão no chão, a menina bate bundão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate bundão no chão, a menina bate bundão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Delirou, Sacudiu com grave do paredão. Pode aumentar o retorno que é o playboy e o boladão. Fazendo um som diferente pras novinhas do bundão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão vai no chão, não perde a concentração. Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz. A menina bate o budão no chão, a menina bate o budão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate o budão no chão, a menina bate o budão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate o budão no chão, a menina bate o budão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate o budão no chão, a menina bate o budão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão.